Jöron terruit bit bostok, time. Teget nomlol huit bit sodak. Mane katolik chachin uh, tuni zanchilte rolbolte im son into il baga. Jesusi inugik san sordo, bostok, nomlol uh, san sordo, sodak. Enen yamar lutak tewe gerer, a Jesusin uk bitni ruft unen uk bain. un son intime, derruit rumus in getschrel de koe baison. Jagat, jagat evel rudal ketekman en bolgen nugel. Teget ondornaste rumus en ixan medetchen. Euron, o oh, chi dursan, chi endurt getschrel Chut, rudla getschrel de koe. Son in bain, time. Zack, Harin bin ich bit Jesus Jesusin ukbol unen ukmum. Teget dor bit tuni sorgalik sai sanslo, teget tuni adilais yume dechahwahwe. Ter bidan troyer gol zuilik bidan zadjok son onodor. Nek duger sorgal, we. Origo alivarum alivaron tach. harin origo daru bailgaksh orgomshlokton. Boditutak yue, a tangerburniomon a zan, time daruzan talam shterun bain. Es a bardam zante bardam zan gargadakrum, Dengerbuch Neumann, timsche talam sterum bish. Da geht ihr rum, meine katholische nere ah, Jesus Christ te rolbolte, javdjega su sektam. Da geht bitte nur Jesus Christina idlas, im orgalik ajbolnu. Da ruzan, daru, en bol, Jesusin tu tine, tuni Nek du A du gert, Jesus un odor bidantius a joksambe. Rir veci, u dines vel ur barirta, s'offrand en norot, es vel ardu sa qui bayan horchude, bu ur. Tine, Harin Bidant zainaitz baga, bas avet schroyer baga, ez vel hurtut baga. En bol bitni urramskaltime, bitni amtralin Amtral. amtraltime. Harin Jesus ingetsch heltektime. Chinisat gel tafturte bain, time, Amaram marram gelant bain, Harlin buzdintolo sanazovochan suitete. Teget set gelin chalak, Kimessetgelin ut celitel nevel sainbaina. Tegachini rajut ketchrimbe. chini rajut rimbaga. Tunitolo chi zalbirchpol Chi bas tunitolo bas nek And then serrant, serrant josbein. Zo verandert ma tante Sadan, avec Schroyer, net, bas, sumin rumus bisch. rumonitolo, te dan touslar, te tolo sabiral. En bol Jos. nek yosondo, catholique catholique et tekman, tugelmel del gersan Siarianni Kudoncic Polhu. Филиппой тийм ээ. Христ Есүс Есүс Тэнгэр бурхантай адилхан мөн чанартай байсан боловч үүнийг мэдээжийн хэрэг болгон авч үзэлгүй. Харин эсрэгээрээ өөрийгөө дорд болгож боолын дүрхөөр хүмүүстэй адилхан болсон юм. Тиймээс Тэнгэр бурхан Есүсийг Тэнгэр баганцсан өндөрт гарган бүх нэрнээс дээгүрх нэрийг өгсөн юм. Zerbirla. Danach son sentiment, der Zerbirlal, der Magdal, Jesus Christus der Olbolte, bas tuni amtralin tuche, ogulechbein. Teget bitni son son aidlal, en bol Jesus Christin amtral mom. Teget tuni relsen uk, tuni amtral Royorin bar ya marchialga barque, zoru barque. Teget tuni uk unen uk bain. Ya kevel ter orin rel san uge amdrara biliul san. Im notolgo baga. Teget zov su esvel zov zov rimbe. Orin rel san uge Da geht da meine ich auf gut. Entzumt am Dach achila chegatime. Zov auf gut ketschrimbe. Orin relsan uge biljultek humum. Da geht bitoto onodor bas endorhonok entuche botochbolno. bolno. tanger borni bi zov lam imo. mini relsanuk bi amtrara biliul dekmo tanger bukhni omo tuni zuri krakrakta mini zuch a tex zuchte tex setkelte mo es fel narin rimchette setkel tuni zalgalme krakrakta nere bi bardam so sektani mo es fel darutzante im gurdon asult